Վազգեն առաջինը նրա մասին ասել է. «Արուր Սևակի ծնունդը մեր կյանքի, մեր մշակույթի, մեր ներկայի ու մեր ապագայի համար եղավ ճշմարտապես մի եղեցի լույս»։ Անկեղծ ասած, այս ամենից ես օգնել եմ։ Ես սիրելիս, որ չես սիրել եւ օգնել եմ։ Ձեռք եմ բարձել, հույս եմ տվել, վատը թողած լավը տվել, հավատացրել, հավատացել, թե իմ առաջ դուր ես բացել, չտեսնված, չեղած մի դուր։ Սակայն ինչ եմ ես ստացել այս ամենին իդրի դուր։ Անկեղծ ասած ոչինչ չկա եւ ոչ էլ կար։ Անկեղծ ասած դու բնավ էլ այն չես եղել, այն չես եղել ինչ որ ես եմ բարձել երկար։ Համոսահյանը Սևակին հիշում էր անմիջական, բարի, զգայուն, բայց հոգուտ էր մարդ։ Նրա հետ շփվելը հեշտ էր ու հաճելի։ Նրա միտքը, ողջ ինտելեկտը համազոր էին հայոց խորհրդանշական նահապետ Արարատի իմաստուն ու ճերմակ բարձունքներին։ Նրա մարդկային եւ բանաստեղծական խառնվածքը Լեռնային գետակի բուրըն հոսք էր հիշեցնում։ Բուն հայկական խառնվածքի մարդ։ Այս լեռնակղզում լեռնակարերն են շատ, թե կերպարաձևված շիրմակարերը, եւ ծառերն են շատ այս լեռնակղզում, թևեր ծառացած Սուրբ Խաչքարերը։ Եվ ավելի շատ անտառ է հատվել, թե անսուրբ ձեռքով խաչքար է ջարդվել դարեր ալեցած այս լեռնակղզում։ Սակայն ես այսօր եւ ամենայն օր մշտական վշտով նրանց եմ ողբում, ովքեր ճանաչան շիրմակար շիրիմ, ինչպես ճանաչան պատանք պատարակ։ Լինելով ծնողների մին ու ճար որդին, Պարույրը մանկությունից մշտապես զգացել է նրանց հոգատարությունը։ Նրա մոր ձեռքերը որդիական սիրո անմահ շարձան է, որ հնչել է հազարավոր որդիների շուրթերով, հազարավոր մայրիկների համար։ Ինչեր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը, զրկանք կրել, հոգս են տարել այս ձեռքերը ծով լռությամբ, համբերությամբ։ Աշխարհում լավ բանաստեղծները քիչ չեն, բայց քիչ է թիվն այն բանաստեղծների, ովքեր նորակոս են բացում գրականության մեջ եւ դառնում ժամանակի գեղագիտական մտքի օրենսդիրներ։ Պարուր Սևակը ընդլայնեց մեր ժողովրդի հոգեվոր սահմանները, դուրս բերեց 30000 քառակուսի կիլոմետր տարածությունից եւ այն դիտեց դարի ու ժամանակի բարձունքներից։ Եվ մենք, որ Սևակի ժամանակիցներն ու հետնորդներն ենք, այլևս իրավունք չունենք ատոմային էներգիայի դարում կրակ ստանալ շփումով։ Սևակի մասին ասել է Բերջ Զեյթունցյանը։ Լավագույն ժպիտասվածը անշուշտ փակ աչքերովն է, իսկ լավագույնը երազանքների բաց աչքերով է։ Լավագույն երգը բաց պատուհանից հերվից լսածն է։ Լավագույն խոսքը լրության խորքում լրին ասվածն է։ Լավագույն ազգը այն է երևի, որ չի կամենում հսկա կայսրություն։ Լավագույն հավատն այն է, որ երբեք չի դառնում կրոն։ Պարուսևակն ինքնաժամանակից ու տարածությունից վեր բարձրացավ։ Նրա ստեղծագործություններն այսօր էլ առավել քան արդիական են։ Գուցե այդ է պատճառը, որ Սևակի արվեստի հանդեպ սերը տարեցտարի միայն ավելանում է։ Անիա Բաղյան, Վիկտորիա Սարգսյան, Արցախ լրատվական։